Sveiki, gerbiami studentai ir studentės. Kadangi neturiu ir techninių, ir sveikatos, ir šiaip visokiausių kitokių galimybių skaityti paskaitas tiesiogiai, tai skaitau jas, ne, jum be abejo, bet kalbuosi pats su savimi ir įrašinėju. Na, įrašus paskelbė Mūtlė, ne jūs pirmi, ne jūs ir paskutiniai. Tiesą sakant, kadangi jau patirties yra, tai nemažai daliai studentų taip netgi ir patogiau, nes galima paskaitas klausyti, kada tu nori. Ypač jeigu nemiga kankina, įsijungiai penkios minutės mano kalbėjimą ir, ir mėgosite kaip kūdikiai. Prie vairo tik neklausykite. E, kitas dalykas, taipgi visi dirbate, tai vėl ten kas gali, kas negali. Žodžiu, aš jau su bakalaurais per, per praeitą karantiną turėjau tokių problemų. Uh, Mm, kuomet bandai pasijungti, ten tų studentų iš 30 keturi teikiasi, kiti nesiteikia. Tai va tokie įrašai, jie iš tiesų patogiau, gerokai patogiau studentam. E, tiesa, na, neturi galimybės e, pamatyti abejotino gerumo mano e, veidą. Na, nieko, nieko. Galima tiesiog nuotrauką internete susirasti, pasigrožėti ir taip. E, kitas dalykas, e, vis tiek pasakoti apie miestą, nenaudojant jokios vizualinės medžiagos, yra gana sudėtinga. Ir, ir aišku, geriau būtų tai daryti su projektoriu. Na, bet e, vietoj to aš tiesiog prie kiekvienos paskaitos priseksiu skaidrės, kuriuose Na, kartais gal ten labai didelių atradimų nebus jum, bet tiesiog iliustruoti tai, ką pasakojama, būtų visai, visai neblogai. Mm, dar iš tų techninių dalykų reikėtų keli žodžius tarti apie literatūrą. Tai su literatūra yra labai prastai, nes Kaunas lietuvių istorikų darbuose yra tarsi ištirpęs bendroje Lietuvos istorijoje galima lėsoti tik apie ką bekalbėtume, rezistenciją, bažnyčios būklę sovietmečių, genocidą, e, žydus, kikim, holokaustą, pol, sovietinę politiką, visada susidursime su tuo, kad Kaunui skirtų tekstų ar, ar kokioj didesniai studijai šimtinais Kaunui skirtų skyrių beveik niekada nerasime. Ne, istorikų be abejo yra, kurie, kurie rašo uh, apie Kauną, domisi Kaunu, bet čia yra dar viena bėda. E, Lietuvos Respublikos sovietmečio tyrimų faktiškai nefinansuoja. Yra beviltiškas užsiemimas kreiptis e, LMT pinigų. Jie finansuoja tokius ten sovietinės Lietuvos siūlų pramonės raidos ypatybės arba kokius nors e, kolhozo kultūrnamių veiklą. Bet jeigu tik bus paliesta bent kiek e, politikos, tai e, viskas baigėsi. Rezistenciniam problemom taip yra institucija, kuri tuo užsijima genocido ir rezistencijos tyrimų centras, bet visur kitur Na, yra, yra visko gana mažai, o jeigu dar sovietmetis ir Kaunas, tai ten nesinori čia net, net ir kalbėti, kuo baigdavosi kreipimais prašant tam tikro finansavimo. Niekuo baigdavosi. Išgalvotais pretekstais atmetama ir ir tai kartojasi ne vieną ne du tai dešimtmečiais tęsiasi ir matyt ateityje tęsis na ir nieko nuostabaus jeigu dabar mažiau negu de de dešimt procentų visų besikreipiančių gauna kokį nors valstybės finansavimą tai ateityje matyt gaus e, dar mažiau e, Taigi, problema yra šita. E, taip yra, yra tekstų, bet jie arba yra, na, konkrečiai ten kažkokiai veiklai skirti, kažkokiai sferai ar, ar, ar e, pasirodė paskutinį dešimtmetį čia kolegų, sakykime, Kauno transportui, autobusam, troleibusam, pramonės kai kuriom įmonėm, e, sporto klubai, žalgiriui kokiam, gali būti ir vietovių, ten aleksoto lampėdžio ar, ar dar kokie. E, didelę vagą, jeigu taip galima pasakyti, išvertė urbanistikos, architektūros tyrinėtojai. Mm, čia prie KTU veikiantis ir dirbantis, taip, e, to yra, bet e, kažko panašaus į Kauno istorijos sovietmečių sintezę, nesintezę, apibraižą, aišku, galit nebuvo, tai pačiu nėra. Sėdė daugiau daugiausiai kažkas tokio postringaujo pats, nei mm. turistinės, populiarios ar, ar dar kokios nors tokios literatūros formos. Na tai aišku, galit pasakyti, ko tu čia sėdi ir, ir, ir, ir postringaujo pats, nei, nei ir nerašai. Mm, pasiūlymas neblogas būtų, bet e, pasirodo finansavimo kaip bendrai Lietuvos Respublikai, taip ir Kauno savivaldybė e, tokiem tyrimam neduoda. O ten prasidėti su archyvu, žinote, reikia kokių 6-7 metų. Ir ne tai, kad ateiti vieną kartą kas dvi savaitės ir, ir ten dvi bylas pavartyti. Čia dar viena bėda. Mes iš tiesų turime apskirties archyvą Kaune. Jame sukaupta nuo 40 iki, taip sakant, 92 metų medžiaga susijusi su Kauno visom valdymo struktūram ir institucijom. Beveik niekas ją nesinaudoja, niekas ten nieko neieško, niekas nieko nerašo. Ir suprantama kodėl. Matote, tai nėra ta medžiaga, kuri skirta e, strateginių sprendimų prieimimui, kažkokiam tokiam gana e, aiškiem ir, ir konkretiem dalykam. Tai tiesiog techninis susirašinėjimo šlamštas. Na, va tokia istoriko tragedija. Jeigu iki 18 amžiaus tiesiog ašaras lieja, kaip gaila, kad neturime jokių dokumentų, tai 20 amžiaus antroji pusė, dar tokioj centralizuotoje totalitariniai valstybei kaip Sovietų sąjunga, tai istorikai lieja ašaras, kad per daug mes visko čia turime. Niekas nesugeba nei perskaityti, nei, nei ką nors iš to, kas yra parašyti. E, žodžiu, jeigu kada turėsite norą ir sveikatos, galite tuo užsiimti, tik dar pasikartosiu. Tarpukario Kauno savivaldybė tai dar, dar buvo suvokiama, proto apriepiama ir tiesą sakant panaši į europinę ir, ir normalią biurokratinę, na, biurokratinę šiek tiek ten su, su, su taryba, e, tai, tai ir, ir, ir, ir politinė institucija. Sovietmečiu prasidėjo toks kaip čia pasakius, viešajam administravime tai vadinasi biurokratinė disfunkcija, kuomet tarsi viskas ir, ir, ir gerai, bet iš tiesų nieko nedaroma ir, ir kas daroma neįmanoma nei suprasti, nei, nei suvokti. Galų gale ir kaip savivalda traktuoti sovietinį Kauną, Kauno miestą yra labai ir labai sunku ir ne tik dėl to, kad tenai rinkimai ir, ir, ir liaudės deputatų tarybos tai buvo absoliuti politinė fikcija, realios valdžios valdžios neturintis reiškinys, na, o miesto vadovai jie iš viso nei renkami, nei, nei, nei iškeliami, o paskiriami e, tiesiog iš Vilniaus centro komiteto nomenklatūroje esantys žmonės. Na, Žodžiu, čia tos savivaldos e, nei kvapo nebuvo. Bet e, dar blogiau, kad pats miestas, jisai daugiau buvo suvokiamas ne kaip bendruomenė, ne kaip gyvenvietė. Kas iš principo ir skyrė šiaip jau visus miestus nuo šiaip, ten kokio nors kaimo vietovės, miškų ar, ar, ar pelkyno. O buvo suvokiamas kaip ūkinis vienetas. Tai kitaip tariant, dėja 20 amžiaus antroji pusėje Kaunas ir ne tik Kaunas e, greičiau jau priminė kokią nors tokią nežinau, analogijos visada yra kreivos, bet, va, e, sakykime, buvo, buvo Lietuvos didžioji kunigaikštystė, Šiaulių e, ekonomija ar, ar Gardino ekonomija. Tai va kažkas tokio. Baudžiauninkai valstybiniai, uždirba pinigus, na, jais ten valstybė rūpinasi, prižiūri kažkiek, išnaudoja juos tai panašus modelis panaši tvarka susiklostė galų gale ir, ir, ir Sovietų sąjungoje e, dar trečiajam dešimtmetį. Na, o kai okupavo Lietuvą, tai tiesiog tas modelis buvo atneštas ir, ir, ir užtemtas ant egzistavusios e, Lietuvos. Gerai, tai kaip minėjau, problemų yra, bet jos galbūt nėra tokios baisios, kad būtų iš viso neįmanoma nič nieko kalbėti, analizuoti ar daryti kokias nors išvadas. E, tiesa, dar reikėtų vieną, vieną aspektą paminėti, kaip ir visas sovietmetis, taip e, bendrai, taip ir Lietuvoje, taip ir Kaune, yra, yra viena ypatybė, tai sovietinė statistika. Nesakau, kad jos nėra, yra, buvo leidžiami statistiniai rinkiniai, net, net Kaunui skirti 70 metų buvo išleisti, bet e, buvo statistikos metraštis leidžiamas, galų gale ten, e, na kaip čia be jų, buvo tam tikri ir sociologai, ir socialiniai tyrimai atliekami, ir, ir ekonomika, na duomenys rinko, tik visa bėda kaip su visa planinė ekonomika ekonomika, taip ir su ta statistika, ją galima tikėti tik tai tiek, kiek, e, e, kiek naivus protas leidžia. Pameluoti e, atrodė tais laikais visiems visiškai priimtina. Statistika kaip propagandos forma buvo naudojama labai plačiai. Na ir iš principo gal ir galima ten gyventojų skaičiaus gal ir neišpūsi dvigubai ar trigubai. Bet trečdaliu sumažinti ar padidinti šitą Sovietų sąjungoje puikiai sugebėjo. Ir tai liečia, jeigu jau čia gyventojų skaičių liečia, tai e, atskirose vietovėse. Tai ką ten padaryti su duomenimis, kurios lietė, sakykime, išsilavinimą, gyvenamą plotą, sveikatas, amžiaus, kriminalinę statistiką. Dar reiktų pridėti, kad dalis tų duomenų buvo iš principo įslaptinta. Demografiniai tyrimai jie susiję su mobilizaciniais sugebėjimais vienos ar kitos valstybės, na valstybės beveik paslaptis. Kriminalinės statistikos e, ją rinko, bet ji taip pat buvo tik tarnybiniam naudojimui ir jokių ten kriminalinių kronikų ar, ar ar nu, dar kokiu nors tyrinėjimu nebuvo ir būti negalėjo. Ir daugybė tokių, na, nepilno šeimos, ten kokiu nors e, reali bedarbystė, ne, neįsivaizduojamas kelbimas, kiek narkomanų, kiek, kiek, na, žodžiu, viso to Sovietų sąjunga sąmoningai nerinko, arba jeigu rinko, tai neskelbė, o jeigu skelbė, tai, tai iškraipydavo. Tai ir, ir su tais jų ekonominiais laimėjimais, iš piršto laužtais su neregėtu derlingumu, kurio niekas akise nematė, e, buvo panaši problema. Deja, tai lietė ne tik Lietuvą bendrai ar, ar, ar Sovietų sąjungą. Ne, tai lietė ir kiekvieną atskirai rajoną ir, ir Reikia, kad būtų atitiktų kažkokį iš anksto numatytą skaičių. Jis ir atitiks. Ir nesvarbu, kas tai ar, ar mokyklų e, skaičius tūkstančių gyventojų, ar, ar ligonių lovų skaičius, ar e, kalėjime sėdėjusių žmonių kiekis bendrai visuomenėje. Visą tai mm, su tuo pasitikėti negalima. Na, kita bėda, kad e, vadovybė uh, Na gerai, jeigu pats miestas nėra bendruomenė, na tai natūralu, kad ir vadovai kažkokie paskirti biurokratai, nežinia dažniausiai iš kur atsiradė. E, jie, kaip politikai, na, yra nulis. Vietinių veikėjų, visuomenės aktyvistų, jeigu tokie ir yra, na tai jie automatiškai pogrindį ir, ir užsijima kova su bendrai prieš režimą, prieš okupaciją, o, o ne dėl to, kad kažką ten na, soliukų žaliai nudažykim ta, tas e, nerūpi. Ir bendrai tas visuomenės balsas Sovietų Sąjungoje rūpėjo tik tai tie, kad e, garbintų e, vadovus ir, ir pritartų eiliniam propagandiniam kampanijom. Niekur jo ir, ir nefiksuojama buvo. Spauda cenzuruojama. Knygos, jeigu rašomos, tai, tai taip pat triguba cenzūra praeina tiek vidinė, tiek, tiek leidybinė, tiek, tiek gos, gos, goslito. Go, go, mm, go, go, go, go, go, go, E, valstybinė paslapčių saugojimo valdybos, tiek pagaliau ir, ir partijos komitetai. Jie irgi viską stebi, viską žiūri. Ideologiniai skyriai ir ideologijos ir propagandos yra e, tiek Lietuvoje, tiek, tiek, tiek ir, ir Kaune. Na, jie būtent tuo ir, ir, ir, ir domisi, kas ką ir kaip rašo. Tai žmonės gal ir buvo, bet jų balsų nebuvo fiksuota. Na ir vėliau, žinot, Sovietų sąjunga jeigu užsiemi bent šiek tiek politika, tai rašyti dienoraščius, e, memoarus, atsiminimus, tai čia kaip tardytojai padėti bendradarbiauti. Anksčiau ar vėliau paklius ten, kur nereikia, ypač jeigu tu rašysi tai, ką galvoji. Na ir baigsis tau, nereikės netardyti tavo pačio raštais remiantis tave patį ir pasodins. Tai tas irgi paliko didelę dėmę. Mes neturime net tokios prabangos, kaip, kaip normali kažkokia pogrindinė spauda, kuri fiksuotų, kas darosi. Aš turiu, taip, taip, katalikų bažnyčios kronika puiku, o daugiau, o daugiau, o daugiau ir, ir, ir nelabai kas. Nes specializuota vis tik. Kaip gyvena eilinis gyventojas, kas Kaune darosi, tai daugiau mažiau gandų lygyje, daugiau mažiau kažkokiu tokiu impresiju, o ne, ne, ne stebėsenų mm, rezultatai. Na ir gerai, net ir tie, kurie rašydavo ir kaupdavo tokius duomenis, dienorašius, tegul būtinius, jau mažai publikuota, patys tie, kurie rašo, nevertina. Na ir, ir dar turbūt liūdniau, kad apie 19 amžių tai mes galime remti, sakykime, lietuvių klasikinę literatūrą, o apie gyvenimą Kaune 20 amžiaus antroji pusė. Kuo, Antano Venslovas kokiais nors paistalais so, su socialistinio realizmo kūriniais remiantis. Na tai ten tik tai gal tiek, tiek kad ar pavasarį lietus lyja, šiltas, o rudenį šaltas. Visa kita ten tokia fikcija, kaip kad, nežinau, tada jau reiktų Tolkino žiedų valdovų remiantis ir rašyti Didžiosios Britanijos istoriją, iliustracijas imti iš hobitų gyvenimo ir pasakot, kaip ten viskas buvo. Žodžiu, šaltinių krizė yra akivaizdi ir trūkumas. Pirminių šaltinių sinchroninių yra pakankamai, bet jie labai specifiniai. E, spauda periodika yra na, labai prastojam lygi. E, tas vienintelis laikraštis Kaune leistas, jisai ten toks labai ir labai savotiškas. Taip, jis atspindi sovietinės visuomenės nuotaikas, nuomonės, e, bet išskyrus būtinės smulkmenas, visa kita, tai ten taip švelniai tariant šiaip sau. Nei analizės, nei kokių nors įvykių e, objektivaus daugiau mažiau fiksavimo. E, grožinė ar, ar kokia tokia panaši literatūra taip pat stipriai šlubavo. T Turime vizualinės, aišku, medžiagos, bet ji irgi labai savotiška. Televiziniai reportažai ir kino kronikos, tai čia šimtaprocentinė propaganda. propaganda ir, ir išskyrus, kad va, tos, toks pastatas atrodė taip, ten nieko daugiau jose ir nerasite. Nu, kino filmuose vėlgi tą patį galime pasakyti, na, pateikite man pavyzdį kokio nors sovietinio kino filmo, kuriame e, veiksmas būtų Kaune, ten būtų kauniečiai ir spręstų kažkokias e, problemas, kurios na, būdingos Kaunui. Na, nu, nerasite nei vieno. Ten Kaunas e, kaip anoniminis kino veikėjas taip yra tiek Sovietų Sąjungos ten filmuose, tiek ir lietuviškose, na, ten kokių nors mano mažytė žmona ir, ir, ir, ir mainai, bet, bet iš principo tai tiesiog miestas be, be vardo, Mm, kino ekrane. Ir išskyrus tai, kad kaip atrodė gatvės, nieko kito mes labai pasakyti ir negalim. Na gerai, užteks čia matyti tų, tų graudžių pasakojimų, norėjau tik tai pabrėžti, kad iš tiesų problemų yra. A, beje, savo tarpę e, turite kolegą Kauno miesto muziejaus direktorių, tai turbūt irgi gali pasakyti, kokios, kokios bėdos ir problemos yra su, su medžiaga iš sovietinių laikų. Nes e, taip, Kaune buvo istorijos ir etnografijos muziejus, na karo muziejų taip vadino, e, bet jame kaunistika tai buvo greičiau toksai nedidelis e, priedas prie viso kito. Čiurlionio nacionalinis dabar muziejus taip pat kaupė tam tikrus duomenis, bet, bet kaupė, na, ne tuo jau užsiminėjo. Tai nebuvo net, na, taip jau keistai gavosi, kad Kaunas neturėjo net kraštoterinio jokio muziejaus. Nu, tokia įdomi Kauno e, ypatybė. Gerai, nežinau, giliai atsiduskime, paliudėkime. Iš vienos pusės liūdna, iš kitos pusės gal ne taip liūdna. Čia jums ne apie žalgerio mūšį rašyti. Vat galite imti archyvus, imti keistą tą sovietinę spaudą, dar vienas kitas gyvas žmogus likęs, atsiminimų pririnkite, rašykite ir rašykite. Yra ką daryti. Na ir tai turbūt tam Na, deguto statinėje nedidelis e, šaukštelis medaus vis tik ant viršaus uždėtas. Gerai, o mes e, pereikime prie, prie, prie tikros ir rimtos paskaitos, e, tai yra prie, prie Kauno mm, regiono 20-ąjam amžiui. Na, pažiūrėkite į antrą skaidrę. Lietuvoje miškingumas šiaip reiktų pasakyti, kad nuo 19 amžiaus iki šių laikų ypatingai nekito. Jau kiek ir ką iškirto, tai iškirto, dabar dar daugiau kerta, bet, bet miškų zonos jos daugiau ir mažiau išliko. Ir ką reiškia 19 amžiui miš, miško zona? Beveik visais atvejais reiškia, kad arba ten pelkės kokios nors neįbrendamos, arba na, griovos kokie nors upės, upės upelį ir, ir žodžiu, žemės netinkamos žemdirbystei. Nes kada, kada jau 19 amžiaus antroji pusėje viską, kur tik galima išarti, viską Lietuvoje buvo išarę. Jeigu Dzukijoje ar dar kur auga, ar palei Nemuną, ten vadinasi niekas kitas užaukti negali, nes arba vandens trūksta, arba grynas mėlis, arba akmeninai, arba aplink Kauną pelkės, pelkynai ir, ir, ir taip toliau. Čia ledynmečio palikimas. Užnemunę ir, ir nuo Kauno. Mm, kažkada buvo tiesiog ežerų kraštas, na kažkas panašaus matyti šiaurės ar vidurio Suomija. Tie ežerai nepratekantys, pratekantys sako, bet nuo to, nuo to žemės nepasidarė nei kiek, nei kiek geresnės. Na ir e, trečioji skaidrėje čia jau tarpukario miškų žemėlapiai, tai ir galim matyti, jeigu didesniam tai tiesiog krenta į akis, kad taip yra Lietuvoj e, miškingos zonos, pietų Lietuva, sakykime, e, šiaurės rytų Lietuva, Žemaitija supa tarsi tokia miš, miško e, miško res, <laughs> miškų restainis. E, bet e, aplink Kauną mes ir matysime tą patį. Ir tai yra pakankamai keista, nes pagal dirvų šiaip derlingumą, tai na, užnemunė šakių regionas, Ir į šiaurę nuo Kauno, Kedainiai, link, taip sakant, Panevežio ir Šiaulių tęsiasi pačių derlingiausių žemių Lietuvoje, daugiau didžiausią derlių duodančių žemių. E, toks kraštas, atrodytų, kad tie miškai nelabai suprantami, bet kaip minėjau, jie buvo, e, juose nieko gerą užauginti buvo, buvo įmanoma. O tai natūraliai vedė prie vieno. Nepamirškite, tai dabar mes čia demografinio nuosmukio kažkokiam permanentiniai kriziai, kaip visa vakarų civilizacija gyvenam. Na, net nežinau, nuo, nuo, nuo, nuo 19 amžių tikrai matomas gyventojų skaičiaus nuolatinis augimas, šeimos didelės, 4-5 vaikai. Ir e, tai veda prie tiesiog valstiečių nuskurdimo, nes apdirbamo žemės plotai naudoja, nu, nedidėja ir derlingumas tiengumas tiedėja, kiek didėja gyventojų, bet ir veda prie vidinės migracijos. Tiesą sakant, ne tik vidinės, bet, bet ir išorinės. Na, išorinė išoriniam, o vidinė, tai kas vyksta 19 amžiui Lietuvoje, kaip ir visam pasaulyje, urbanizacija, valstiečių pertekliaus kelimas į miestus. Tai Kaune, Kauno regione tai tiesiog vyksta vietiniam pastangom. Taip aplink Kauną kokio ten 70-80 km spinduliu iš tų visų kemsynų, miškynų, tartino žemdirbystės zonų, kažkur gyventojams reikia pasidėti jie ir pasideda, jie, jie vyksta, vyksta į Kauną iki 20 e, amžiaus, amžiaus tikimas dar turėjo sezoniškumą labai ryškius bruožus, kuomet e, dirbama, o ir gamyklos, jeigu žaliavų apdirbimo užsima, jos ir galėdavo dirbti po 7, gal, gal, gal, gal, kartais iš viso tik 3-4 mėnesius per metus. Na, darbininkai suvažiuoja, iki žiemos e, dirba, pridirba, o po to jau arba grįžta į kaimą iki kito rudens, na, arba tampa miesto jau ta tokia varguomenė, kur, kurį ten tik tai elgetauti ar padieniais darbais užsiimti ir te gali. Žodžiu, e, vienas iš Kauno augimo e, priežasčių ir aspektų buvo šitas. E, kauno regiono vidinės kolonizacijos labai ribotos galimybės. Kitas aspektas, aspektas tai galite pažiūrėti, ketvirtą skaidrę, čia šių dienų tankis. Gyventojų tai, tankis. Tai negana, kad Kaune ir Kauno regione nelabai čia buvo kur uh, plėtoti savo ūkius, labai jau žemės sunkios, tai dar ir gyventojų skaičius buvo gana didelis, tanku. Na, palyginus ten su, su Šiaurės Lietuva, su Aukštaityje, Taip, čia dabar, aišku, vaizdas yra tas, kuris susiklostė po masinės migracijos e, po, po 2000 metų, bet migracija vyko iš visur, ir iš Kauno, ir, ir iš Vilniaus, ir, ir iš Rietavo, ir, ir iš Zarasų. Šiuo požiūriu netaip jau čia mm, viskas ir ir, ir vienareikšmiška. Na tai galime taip matyti, kad tankiausiai gyvenamos e, Lietuvos vietos yra Vilniaus-Kauno linija, su atsišakojimu į link Klaipėdos, į Šiaulius Panevežį ir Marijampolę. Toks Lietuvos kryžius savotiškas. Tai irgi taip jau gavosi, kad Kaunas yra e, demografinio, na, tokio Na, Lietuvos mastais krusdelino, ten kokios e, gal, gal Kinijos ar Bangladešo mastais, tai dikumos kažkokios demografinės, bet visgi centre ir e, rimtam centre. E, tiesą sakant, tai matosi iš kauniečių ir, ir taip mane prakeiks bet kokie etnografai, jokio kauniečių etnoso ir tarmės nėra, bet sakykime, etnografinė grupė tam tikrai yra. E, Kauno tarmė, tarmė kabutėse tarmė, jinai jau aptinkama tarpukarį egzistuoja iš dalies ir dabar, tai tai toli gražu ne, ne ta taisyklinga Jablonskio ir Būgos kalba, kurią kalba e, suvalkiečiai ir, ir e, panemūnio gyventojai, toli gražu ne. Aukštaitiškos tarmės bruožų šiek, bruožų šiek tiek yra, bet ne per, ne per daugiausiai. Dzukavimo ar, ar žemaitiškų tarimo nėra. Na, kad jau pradėjom čia tas tokias kalbas, tai reiktų pabrėžti, kuogi čia pasižymė ta kaunietiška tarmė. E, dalim visokių svetimybių, e, iš įdiš ir lenkų kalbos atėjusių, e, savotiškų kirčiavimų ir dideliu pomėgiu visas, visus balsius, kurie arba ilgyje, ar panašus į ilgumą, būtinai tarti kaip ilgus. Man, tiesą sakant, mano pačio tarmė tai va yra gana tipiška, kaunietiška. Nu, nes e, mano, kasgi jau čia proprosenelis Kaune gyveno ir nors daugiau priklausyčiau prie tų e, tarpų karinių ar dar caro laikais migruojančių kauniečių, kur na, palei Nemuną, palei Nerį gyvenančių, bet įsikūrė pastovi ir, ir nuolatos tik tai tarpukarį. E, bet, bet, bet na ką jau paveldėjau iš tėvų, tą paveldėjau, kalbu kaip kalbu ir, ir nieko man jokie kalbininkai nepadarys. Mm, ir seną šunį naujų triukų neišmokysiu, mano kirčiavimo ir tarimo atveju ir, ir, ir jauną šunį nelabai ką ten išmokė. E, tai taip, taip, kauniečius erzina, kai išgirsta, kad Vilniuje vaišės vaišėm vadina, trakus trakais, na o jau kai gegužės mėnesį gegužę pradeda siūlyt vadint, tai, tai nei bėgti, nei rėkti, nes tada ir paukštis gegutė turėtų būti, ne gegutė. E, tačiau kauniečiai už tai turi savo e, tikrai, jeigu mato, kad virbalas, tai ir sako, kad virbalas, o ne virbalas. Stulpas yra stulpas, konstitucija tai konstitucija, kaip ir žinios ar pažymys, turi būti tariamas ilgai. Mažybiniai krepiniai kartais irgi Kaunui. Na, čia tos poniškos ir, ir, ir panašios būdingos dalis, kaip minėjau, na, iš įdėš atkeliavusi arba tiesiog iš, iš, iš tokio pusiau kriminalinio rusiško palikimo, šito, šito irgi yra. E, tai gerai, čia atspindžiai demografinių procesų vykusių kalboje, bet, bet juos, juos Kaune galima aptikti. Ir e, tai, ką kalbėjau, neblogai paliūdėja demografinės krizės Kauno, tai jos 20 amžiui dvi buvo pirmą, per pirmą pasaulinį karą, na, o antra, tai aišku, per antrą pasaulinį karą, taip, bus treč, trečias pasaulinis karas, bus turbūt ir trečia demografinė krizė, bet, na, gal nebus, duok dieve. E, tai čia gal net ne, ne taip svarbu, kad, sakykime, Kauno gyventojų skaičius drastiškai sumažėjo per, per karą. Ir, ir beveik dvigubai ar, ar daugiau negu dvigubai. E, Šiaip e, iki karo tai Kaune gyventojų buvo skirtingai nei, nei toj diagramoje apie 130 tūkstančių, bet čia su įgula, su visokios kareiviais ir, ir panašiais dalykais. Na, nuosmukis buvo įspūdingas. Tas pats nutinka per antrą pasaulinį karą dėl visiems suprantamų priežasčių, dėl masinio bėgimo, dėl genocido žydų, dėl tremimo. Bet e, atkreipkite dėmesį, per kiek laiko gyventojų skaičius atsistato į pradinę būklę per, penk, penk, per penkmetį, o kartais ir greičiau. Ir tai čia tik ne, ir tikrai ne dėl to, kad va, o, gyventojai išmirė Kaune pilna tušių būtų važiuojam visi iš kaimo, naujai gyvensime. Ar, sakykime, po antro pasaulinio karo valstybės vykdė tą politiką, kad su, suvarykime visus į e, kaimus ir miestus. Ta, tas buvo daroma, bet tiesą sakant, tas daugiau buvo daroma e, Vilniuje pustuščiam ir visiškai tušio ir, ir ganėtinai sugriautai Klaipėdai. E, į Kauną vyko, vyko tokie procesai, bet jie nemaža dalim vyko ir natūraliai jei tarpukarį, tai čia kaip ir sostinės faktorius e, gana reikšmingas buvo, bet na, valstybė buvo tuo metu su tokiam galim, kad ką jį ten galėjo paskatinti ar, ar uždrausti atvykti į Kauną, tai net sunku ir įsivaizduoti. Na, po antro pasaulinio karo e, taip prisidėjo ir, ir Kauno e, kaip, kaip mokymo centro kūrimas ir tiksliau atkūrimas, E, profesinio mokymo turiu omeny, nes iki tol tai, tai kaip mokslo centras buvo. E, bei, na, ačiū kolhozų kūrimui. Taip jau kaime gera gyvent pasidarė, kad nejučiom norėjosi nu, kuo toliau nuo to gėrio atsidurti ir, ir taip tie procesai vyko. E, vėliau gyventojų skaičių augimas buvo gana stabilus, išskyrus e, na, stabilus tą prasme, kad dar administracija su juo susitvarkė daugiau mažiau. E, iki 70-mečio. 70-mečio antram pusė, antroji pusė vyksta e, Kauno demografinis tam tikras sprogimas, tam tikra krizė. Na, bet apie tai pakalbėsime e, kitą paskaitą. Negalima viską e, pirmą, per pirmą pusvalandį papasakoti. Na ir šešta skaidrė, čia tarpukarinės Lietuvos, e, čia dar, dar, dar, nors čia, kiek pamenu, 38 jau, jau, jau statė žemaičių plentą, bet dar, dar jis čia taip nepažymėtas, dar matyt, nespėjo kartografuoti. Na, nesvarbu, e, tiesiog kelių, geležinkelių ir plentų tiltas, e, tiltas, atsiprašau, tiltą matau, tai tiltas ir sakau, tinklas susiklostė, e, susiklostė Lietuvoje 19 amžiui. 20 e, ypač tarpukario Lietuvoje jis buvo na, gerokai tobulinamas, nes na, Lietuvai čia to Romno ir, ir Liepojos geležinkelio tai neipatingai reikėjo. Lietuvai reikėjo Kauno Klaipėdos geležinkelio, galų gale Kauno Klaipėdos plento. Bet, bet, geležinkeliai ir, ir, ir plentai taip jau lėmė, kad na, jeigu Lietuvoje kontroliuoti, kontroliuoti Šiaulių ir Kauno regioną ar, ar kelių ir transporto susikirtimą, tai kontroliuosi visą Lietuvą. Kitkas, na, Panevežį, Klaipėdą ar Vilnių gali kontroliuoti, gali nekontroliuoti, nieko ypatingo nenutiks. E, tai Kaunas, šalia to dar reiktų pridėti, kad e, E, vis tik sovietmečiu dar šiek tiek tam tikrą vaidmenį vaidino ir upių transportas, tai ir šiuo požiūriu e, Kaunas buvo kelių, geležinkelių ir vieškelių susikirtimo e, centru. Gal tik tai, tai sinam čia e, iš Kauno, jeigu ne geležinkelis, tai būtų šiaip su, o su, na, dar viena problema, kad palei Nemuną normalaus kelio, sakykime, ten tilžį til, ir nepastatė. Ruošės, ruošės, planavo, planavo, tai, tai taip ir nepriplanavo, nei tarpukarį, nei sovietmečių. E, tai yra, yra, ko gero, vienintelė, vienintelė krepšė ir nelabai išvystyta. Na, bet tą kompensavo iki dar 80-mečio tiesiog e, Nemuno e, peivininkystė. Pervežimai baržomis, naudo, naudojant vandens kelius. Mm, šiaip jau Na gerai, dabar Lietuvos kelių tinklas, ypač po Europos Sąjungos, uh, finansinių sanglaudos fondo panaudojimą ir, ir, ir dar ateity įvairiausių projektų jisai yra neblogas. Na, nebe, nebe aišku, bet e, toli gražu ir, ir, ir ne, ne, ne Rusija. E, o, sakykime, na ir tarpukarį, kur, kur buvo galima su vežimu ir autobusu įklimti labai rimtai kur nors į Žemaitiją nuvažiavus. O ir sovietmečiu tai kelių tinklo faktorius buvo labai reikšmingas, e, ne tiek, kad a, nėra kelio, tai ir, ir miestą nepabėgs. Ne, ne, ne vien dėl to, dėl prekių ir žmonių judėjimo tiesiog kasdieninio, važinėjimo į darbus arba iš darbų. Ir Kaunas su tuo va, gerai išvystytų tinklu, jisai labai anksti jame vystytis kaip priemešių miestas, o vėliau peraugo tiesiog į aglomeraciją, į na, metropolio ir, ir, ir regioninio aplink esančių metropolių Mm, tokį savotišką tinklą, kuris išlikęs ir, ir iki šių dienų ir, ir toliau plečiasi, atvirai pasakius, nes ne tiek pačio Kauno gyventojų didėja, kiek aplink Kauną. Gyvenvietės e, sėkmingai ir, ir gana sparčiai šiais laikais auga. Na tai čia bendram fone, kuomet Lietuvoje bendrai gyventojų skaičius mažėja. Na, tą progą turbūt galima būtų ir, ir, ir, ir, ir pereiti prie kitos temos, nuo kurios ir, ir chronologiškai turėtų prasidėti mano paskaita, tai sovietmečio. Na, nepriklausoma Lietuva mirė, mirė po ilgos ir sunkios lygos, du beveik ar trys metus besistęsusios. 40 metų, birželio 15 dieną, Kaune Raudonoji armija pasirodo, šarvuočiai laisvės alėjoje ir prasideda naujas e, gyvenimas. Na, tas naujas gyvenimas e, buvo gana toksai neįprastas. Visokiausių okupantų Lietuva buvo mačiusi iki, iki tol e, per, per, per tūkstantmetį istoriją, bet šitie buvo, buvo ganėtinai, ganėtinai ypatingi. Na tai visų pirma, kuo buvo Kaunui e, reikšminga, Kaunas sovietmečių praranda savo kaip laikinosios sostinės statusą, na, bet praranda ne iš karto ir, ir, ir nelabai greitai. Visų pirma, visi tie perversminiai ir okupaciniai, ar, ar kaip čia pavadinti, įvykiai, jie vyksta Kaune, e, vyksta aktyviai nu komunistai išlindę kas iš kalėjimo kas iš pogrindžio e, jie savo institucijas pirmąsias ir pagrindines ima kurti būtent e, kaune ir nors pamažu pamažu institucijos keliauja į vilnių bet tas procesas jisai tęsiasi jisai buvo ilgas ir, ir e, toli gražu ne, ne toks jau ir ir greitas. Jeigu ne antras pasaulinis karas, net sunku, na jo, karas tarp Hitlerio ir Stalino, net sunku pasakyti būtų, kada jau ten e, Vilnius taptų sovietinės e, valdžios institucijų pagrindinę gyvenvietę. E, pačiam Kaune sovietinės valdžios ateimas tai buvo beveik iš karto pašalinimas burmistro Rusteikos, iš pradžių daktarą Garmo paskiria, bet greitai vietoj jo atsiranda labiau patikimas, daug kartų teistas komunistinis ir mopro veikėjas. Na, kitaip tariant, valdžia iš lėto pereina į tipiškas na, komunistinės nomenklatūros rankas. Bet e, tai, kaip minėjau, užtrunka. Kaunas kaip savo tokias dar sostinės funkcijas atlieka du kartus. Tai be abejo liūdnos atminties Lietuvos liaudės e, Seimas – kuris Liepos mėnesį nubalsuoja, nu, iš daug ką pribalsuoja, bet vienas iš tų, taip, Lietuvos valstybingumo net ir formalus likvidavimas, įstojimas į Sovietų sąjungą. O rūpjūčio mėnesį dar jis susirenka e, ir, ir e, priima LTSR 40 metų sovietinę konstituciją kadangi tos ir tiesa pats persivadina į LTSR aukščiausiąją tarybą. Na, tos aukščiausiosios tarybos sovietinės tai buvo, aišku, toks greičiau cirkas nei, nei, nei, nei parlamentas. Ir susirinkdavo jos e, retai. Na, vėliau, kai Hruščiovas pareikalavo, tai ėmė rinktis e, du kartus per metus. O iki tol tai galėjo ir vieną kartą į metus. Na, galų galia iki 70-mečio tas sovietinės Lietuvos parlamentas net savo pastato neturėjo. E, Vilniuje rusų dramos teatras susirinkdavo, na ir tik, tik vėliau susigalvojo, kad būtų neblogai pastatyti atskirą, atskirą pastatą, tai dabartinius Seimo rūmus pastatė, pastatė. Už tas statybas beje labai nukentėjo, nes nesugebėjo Maskvos tikrintojami įrodyti, kuriam velniu čia tokia didelė ir iš viso kam jis stato. Uh, ka, kam reikia pagrindiniai valdžios institucijai atskiro namo. Na, nelabai reikia. Liaudės Seimas e, prasidėjus karui, na, švelniai tariant, subirėjo, nes e, dalis pabėgo į Sovietų sąjungą, tie, kurie liko 42 buvo surinktas toks e, pakartojimas muzikiniam tam pačiam teatre Krevė ir, ir, ir kiti ten papasakojo, kaip jie buvo priversti dalyvauti visam tam okupavimui ir inkorporavimo šau. Taip, kad 45 e, e, ar 4 sovietiniai valdžiai grįžus nebuvo iš ko jau čia ir atkūrinėti. Vėliau prasideda 46 rinkimai į e, TSRS aukščiausioje taryba Lietuvoje surengiami. Sekančiais e, metais berods į aukščiausią tarybą, dar sekančiais į vietinės tarybos. Na, tai taip, apie 48-9 metus e, ta sovietinė atseit e, parlamentinė, atseit demokratinė sistema Lietuvoje sukūriama. Bet jau Kaune niekas nesusirinkinėja ir išskyrus lentelę, kad štai girdė čia šitam pastate, Mm, liaudės Seimas e, priėmė ten tuos savo nutarimus, e, viso to faktiškai ir, ir, ir, ir e, daugiau nieko nebeliko. Paskutinis toks savotiškas sovietinio valstybingumo reliktas Lietuvoje buvo penktasis LKP suvažiavimas, jisai Kaune įvyko vasario mėnesį 41 metų. Na taip, LKP partija, kaip sakant, puikiai porą su, suvažiavimų iki 20 metų įvyko ir, ir paskutinis ten 20, kad čia nepamelavus, ketvirtais berods metais. Na tiesa, tie suvažiavimai čia labai iškilmingai skamba, ten iš tiesų tai kokie aštuoni žmonės, kartais keturiolika susirinkę. Na, vat ir suvažiavimas. 41 suvažiavimas buvo jau toks, koks ir, ir, ir vėliau turėjo būti ir, ir, ir vykdavo mm, sovietiniai Lietuvoje Tai komunistų vadovų susirinkimas, kuriame niekas ten nieko e, nerenka, niekas nieko nediskutuoja, tiesiog pranešama, ką toliau e, turės daryti, kampanijas naujas pradeda. Tiesa, šitas e, Kauno penktas suvažiavimas, jisai buvo reikšmingas tuo, kad tiesą sakant, nuo 26 metų tai jokio suvažiavimo nei rinko, nei surinkti galėjo Lietuvos kompartija, per nelik jau jį ten suvargosi buvo vadovybę patvirtinti, čia svarbiausia. Nes būtent per suvažiavimus buvo legitimuojamas, kas yra partijos pirmas sekretorius, kas antras, kas centro komitetas sudaro, kas centro komiteto plenumas dalyvauja ir, ir taip toliau. Tai štai, galima sakyti, kad tas suvažiavimas buvo tokio paskutinio ar prieš paskutinio Kauno kaip sovietinio, mm, sovietinės Lietuvos sostinės pasispardimo ir nors e, ministerijų ar, ar e, partijos visokių institucijų kelimas į Vilnių dar nebuvo pasibaigęs iki 41 metų birželio 22 e, dienos, bet matyt, kad jokio sekančio suvažiavimo kompartijos Kaune tikrai neįvyktų, nes e, ir, ir pats tas va, išrinktas centro komitetas su visais e, savo vadovais, su, su, su visais e, sniečkais atsidūrė Vilniuje. Kauno pirmuoju komunistiniu vadovu, tai yra Kauno partijos komiteto pirmuoju sekretoriumi, tampa toksai uh, komunistas Juozas Grigulavičius. Na ir jis tam poste formaliai išlieka iki 46 e, metų. Apie jo e, ar jo grupuotės likimą pakalbėsime kiek vėliau. E, reikėtų pažymėti, kad nepaisant to, kad komunistinė ta vadovybė išsikelia į Vilnių, taip jau gavosi, kad mm, na, ta senoji komunistų partija, ji vis tik buvo susitelkusi Mm, Kaune. Na kiek ten tų komunistų tarpukario Lietuvoje buvo, tai patys didžiausi optimistai Maskvoje skaičiavo ir galvojo kominterne ir vėliau kominterno liekanose, kad apie tūkstantį žmonių yra komunistų. Jie ten nei sąrašų, nei, nei, nei aiškių naryšių ir, ir, ir neturėjo. E, aiškindavo, kad oi čia va, turim parajonį organizaciją, toje organizacijoje keturi kokie nors žmonės, ten kokiuose nors e, e, šakiuose ir, ir, ir to visiškai, kaip sakant, gana. Bet taip važiūrint vienetais, tai taip jau gavosi, kad tarpu kariniai Lietuvoje apie pusę visų LKP veikėjų buvo susitelkę Kaune na, ir Kaune, Kauno priemešiuose. Mm, tautiškumas čia jų buvo irgi toks savotiškas, jeigu bendrai komunistų partijai e, apie e, pusę ar šiek tiek daugiau kaip pusė mm, narių buvo lietuviai. Mm, e, na, antra didžioji dalis buvo, buvo žydai. Tai Kaune irgi būklė buvo šiek tiek panaši, bet reiktų pabrėžti, kad žydų apie Tiesa, jau čia 40 metų pabaigoje, bet žydų Kau, Kau, Kaune, tarp Kauno komunistų 31 procentas. Čia atkreipdėmėsi norėčiau, kad tuo metu Kaune ir žydų buvo apytikrai tiek. Tai ypatingo čia to Kauno žydų komunistingumo kažkaip įžiūrėti neišeitų. Jo ko gero nebuvo. Kitas dalykas, kad tie visi seni, na, senoji kompartija. Tai kai okupuoja Lietuvą, O čia dar reiktų pasakyti, kad e, e, nuo 38 metų iki 40 beveik, e, kadangi juos ten pripažino Tik tai e, rūpjūčio mėnesį pripažino. Iki tol kompartija, Lietuvos komunistų partija buvo išvyta iš Kominterno ir oficialiai ji nesiskaitė Sovietų Sąjungos kažkokią remiamą ir palaikomą organizaciją. Na taip jau gavosi. Juos savotiškai reabilitavo, tai priėmė atgal, bet surengė gerus valymus ir, ir iš tų e, iš to įsivaizduojama tūkstančio komunistų, jų naujai kompartija priėmė apie 600. Na, dar ten visokių jam surprizų buvo, kas dešimtas komunistas valstybės saugumo departamento agentas buvo. Tai, tai irgi didelio džiaugsmo tai organizacija ir autoriteto nesukėlė. Didelis žydų skaičius po antro pasaulinio karo, tie, kurie gyvi liko, irgi atsirūgo, nes prasidėjo antisemitinė kampanija ir šitie čia seni veikėjai nelabai kam uh, buvo reikalingi. Dar pridėti reikėtų, kad taip, ta partija tai berašių ir mažarašių, 90 procentų su visai nieko nesimokė ar, ar kažkokį pradinį, bet neaišku kokį turintis. Absoliuti dauguma ten, ten ją ja, taip ir įvardint galima kaip batsiuvių ir siuvėjų partija, nes pagrindinė profesija, kurią atstovavo. Tai proletarai iš jų buvo irgi tokie šiaip sau. Bet e, bjauriausia, kad jų negalėjo normaliai panaudoti administraciniam darbui po okupacijos. Juos bandė, bandė, pritraukė ir, ir po to pamatė, kad tenai be gerimo ir, ir, ir visokių vagysčių ir kvailiojimų nieko gero iš jų neišeina. Na, na ir, ir paraleliai procesas buvo pritraukimas naujų žmonių, Na, tokių, kad kažkaip prijaučiančių sovietiniam režimui arba neturinčių kur pasidėti, tiesiog e, techninių darbuotojų, bei didelis kiekis naujai atvykstančių iš e, Sovietų Sąjungos įvairaus lygio ir rango e, specialistų tų specialistų tiek atvyko, kad jau 41 metais jie ėmė kompartijoje sudaryti e, daugumą. Na, bet čia tik tiek e, norėjau pasakyti, kad potencialiai, potencialiai, hipotetiškai, Kauno, Kauno ta sena dar, dar smetonos e, valdžios metai susiformavusi komunistų bendruomenė, jį teoriškai galėjo tapti tokiu savotišku brandoliu busimai nomenklatūrai sovietiniai. Galėjo, bet e, netapo. Dėl to savo savotiško išsilavinimo, dėl miglotų praeičių ir, ir netinkamų tautiškumo, kalbų nemokėjimo galų galia, čia irgi to reiktų nepamiršti. 20 metų praėjo po, po caro valdžios, užaugo nu, jauna karta, taptų komunistų daugiausiai visokių tokių buvo, jų, jų ten absoliuti dauguma ir normaliai išskyrus keiksmažodžius ir rusiškai nemokėjo. Tai, tai žinote, tokius kažkur iškelti ir įdarbinti buvo irgi nei šis, nei tas. Na tai nei kėlė, nei, nei ypatingai mm, darbino. Kauną ypatingai paveikė vykdyta nacionalizavimo politika. Tai jau čia turbūt aiškinti nereikia, kad 40-ais visos privačios ir, ir neprivačios statybos sustojo, nes nebuvo nei kam, nei ko, nei, nei prasmės, ką nors bestatyti. E, bet šalia to mm, bankai nacionalizuojami Liepos 22 e, dieną, na, Kaunas pagrindinis Lietuvos bankininkystės e, centras stambios įmonės, nacionalizuojamos visos. Tiesa, marazmas šitų nacionalizavimų, tai Stambi įmonė buvo suvokiama, čia net ne vidutinė stambi, jeigu joje dirba virš 20 darbininkų. Na nu, tai taip, įspūdingo stambumo. E, o galėjo, galėjo nacionalizuoti ir, ir jeigu 10 darbininkų turi, jeigu joje turi, kaip ten jie patys suformulavo, e, svarbių motorų, jeigu turi, varikliuką kokį nors turi svarbą, tai tada ir tą uždaro. E, tokiu būdu nušlavė nu, nu, nušlavė 70 procentų visų Lietuvos įmonių. Na, vėl kartuosiu, su nuobodžiai Kaunas buvo ir, ir tų įmonių pagrindinių Lietuvos centru. Na, kitaip tariant, Kaune buvo ką vokti. Tai, tai jau kai vogė valstybė, o valstybė kai vagė, tai įvardina kaip nacionalizavimą. Tai jau, tai jau vogė. E, rugpjūčio pabaigoj e, e, taip, padarė prekybos nacionalizavimą su sugrebė į valstybės rankas 1600 įvairiausių parduotuvių parduotuvėlių, irgi labai lengvai atrinko visi tie, kieno apyvarta per metus daugiau negu 15 tūkstančių litų, arba kitaip tariant, per dieną, jeigu kažkokia įmonės apyvarta, čia nepelna, šitą tiesiog pirko, pirko puodą už 40 litų, tai viskas, jį nacionalizuojama. Ir nacionalizavo. Tiesa, čia kliuvo daugiau žydam, nes, nes Lietuvoje beveik 80 procentų tų įmonių priklausė žydam, Lietuviam, 9 procentai lietuviam, e, kiti tai Vilniaus kraštas, ten, ten Lenkai, Vokiečiai, kas tik tai norite. Transporto priemonės e, spalio 8 dieną visas e, nušlavė, išskyrus ten irgi išimtis buvo darbininkam, kurie įsigyja ten kažkaip už savo lėšas arba tie, kurie, na, vežikų dirba, tai, tai vežimo visgi netame, toliau galėjo važinėti. E, ir e, Liepos, e, atsiprašau, spalio pabaigoje dar ir namų nacionalizaciją surengė. Visi namai, kurie didesni nei 220 kvadratinių metrų, buvo nacionalizuoti, o kai kuriais atvejais tiesiog nacionalizavo viską, kas po ranka pakliuvo. Ypač jeigu tas savininkas buvo kažkoks toks ten tautininkas ar, ar kažkas, kažkas tokio, kurį anksčiau ar vėliau sovietai ruošiasi represuoti. Tai kur jau kuro Kaune šito būta, būta daug. Na, visos tos e, priemonės, e, kaip ir e, litų keitimas, tiesa, norėjo iš viso jokių pinigų čia labai nekeisti, bet Gedvilas ten, man regis, mečys įtikino, kad reikėtų bent, bent po 5000 litų santaupas palikti. Aigi, priėmė dar įstatymą, kad visas santaupas nacionalizuoja ir dar taip įdomiai jie ten sunacionalizavo ir visus seifus nacionalizuoja. Na čia tai jau iš viso buvo. Jeigu koiniai laikai, tai, tai nieko, bet jeigu seife pinigai, tai jau atsisveikink su jais. Na, grubiai tariant, nacionalizuojame kišenės, o kelnes toliau gali nešioti. E, toki, tokios priemonės, na ką davė? Davė, ką, ką ir turėjo duoti. E, paprasčiausias kainų augimas prasidėjo – prekių nikimas, na ir čia toj 11 skaidriai, pirmosios eilės, kurių Lietuva na, buvo matę per išpardavimus kai kuriuos mm, ten, ten keletą kartų, bet irgi fotografuodavo baisiai stebėdavosi tarpukariu. Na, nuo, taip sakant, 40 metų spalio eilės pasidarė ir Kauno, ir bendrai visos sovietinės visuomenės šito nuolatiniu reiškiniu ir kas jau ten kas, kaip dabar nežinau, kaip, kaip jūs dėl ko gyvenate, o sovietinis žmogus žinojo, dėl ko gyvena. Kad eiliai pastovėti ir kad to, to eiliai sulaukti ko nors eilės gale. E, taip, gyvenimą pakeitė, taip sakant, ir gana, gana radikaliai. E, su tais e, nacionalizuotais būtais, o dažniausiai tai nutikdavo, kad savininkai palieka vieną kambarį, kiti, visi kiti atitenka, atitenka valstybei. Dalies reikėjo 4000 kambarių ir būtų kariuomeniai sovietiniai, nes tiek privarė kar, kar, karinių dalinių, kad kas dešimtas Lietuvos gyventojas 40 e, metų pabaigoje buvo sovietinis kareivis. Na tai Kaune 4 tūkstančius kambarių, Vilniuje 2600, na tai galite suprasti, kur militarizacijos Lietuvos centras e, buvo. Vienintelis, kas spėjo tuo metu nuveikti, kas lietė Kauną, tai buvo demonstratyvus lūšnų griovimas. Tas lūšnas griovė ir taip Kauno savivaldybė, ten namus, kuriuose pavojinga gyventi, bet dabar va, atsirado daug kabutėse niekieno ploto Ir, ir sovietinė valdžia, Kauno vykdomas komitetas ir partijos komitetas, ten kelias tokias akcijas, kai Brazilkoje ir Argentinkoje visiškai jau ten beviltiškos lušnynus nugriovė ir, ir tuos visokius mm, pavargelius, mm, kitaip nepasakysi, perkelė į nacionalizuotus mm, butus. Mm, na taip, tas, tas irgi E, vyko. Vėliau beje dar ir dabar kartais galima matyti tos nacionalizacijos ten palikimą, jeigu nebuvo kam atsijimti namų, tai Žaliakalnė ar, ar kur nors E, šančiuose galima matyti, kai, kai nedidelis namas, bet jame ten gyvena kokie trys ar keturi savininkai ir kiekvienas savininkas savo namo kampą kitais dažais nusidažęs, stogą kitaip užsidengęs, vienas čerpiam, kitas šiferiu, e, trečias kardą. Ir, o dar kartais ir atsitvėrė aplinkui tvarom, kad atskirus įėjimus pasidarė, kad nesukti ten, nelandžioti ne po, po, po svetimais langais. Tai visko to galima iki šių dienų, šių dienų dar šiek tiek ir aptikti. Palėtė kultūrą kultūrinį gyvenimą, nes, e, na ką, pradėjo, aišku, mokyklų sovietizacijas įvairiausias, E, prasidėjo e, vokiečių repatriacija pagal Ribbentropo Molotovo sutarties ir vėliau ten dėl draugystės mm, sutarti. Visi vokiečiai iš Lietuvos turėjo ir galėjo teisę išvažiuoti, jų ir išvažiavo 40 e, tūkstančių. Mm, na, turėjo tiek išvažiuoti, išvažiavo 60 tūkstančių. Atsiminė ten, kas tik tai galėjo, kad jisai vokietis, nes labai jau nesinorėjo mm, gyventi stalininiai Lietuvoje. Tai taip, Lietuvos e, vokiečių bendruomenė, kuri, na, kiek metų egzistavo, na, nuo 15 amžiaus pradžios, jinai per porą mėnesių išnyko. Dalis jų grįžo dar vokiečių okupacijos metais, bet e, ten irgi grįžo su visokiom bėdom, išlygom ir, ir, ir nelabai e, Hitleris ir nacistai norėjo, kad tie mm, eksrepatriantai, rytų vokiečiai, jie grįžtų atgal. Jie ten buvo sugalvoję, kad geriau juos siūsti kur nors į Prancūzijos pasienį, nes jie grįžta ir, ir jie vėl sulietuvėja. Negerai. Geriau, kad atvažiuotų kokie nors iš Austrijos, iš Saksonijos ir, ir dar iš kažkur ir jau jie čia vykdytų kolonizacinius visokius projektus. Tai taip galima sakyti, kad 40-ais e, Kauno vokiečių, kai bendruomenės gyvenimas e, pasibaigė visiems laikam. E, Pričiupo ir žydus, čia Nu kaip, ne tik prekybos nacionalizavimą. Mokyklas e, žydų religinės e, uždarė, visus šabus uždraudė na, e, šeštadienį švesti, nes žydai išeiginė būdavo šeštadienį, lietuviams sekmadienį. Ir niekas dėl to iš proto nėjo, išskyrus kol sovietai netėva tada ir, ir, ir baigėsi. Yra sekmadienis, sekmadienį ir, ir, ir, ir šveskito šabas, slaptai namie Bet vis tiek privalai eiti į darbą ir tarnybą. Uždarė e, daugumą žydų spaudos, laikraščių, žodžiu, draugijas įvairiausias, e, ėmėsi e, žydų klausimą spręsti. Na, gal ne su tokiu entuzijazmu, kaip vėliau vokiečiai, bet į tą pusę judant. Na, o lietuviam, lietuviam pradėjo bažinytinį turtą atiminėti intensyviai ir atkakliai, e, tiek e, kilnojimą, tiek ir nekilnojimą, ir turbūt to, to viršūnė buvo, kai 41 e, metais uždarė Kauno kunigų seminariją, kaip tiesą sakant, ir ruošėsi pasielgti su visom kunigų seminarijom Lietuvoje. Na tai taip, e, pirmas tas sovietmetis, vieni e, nepilni metai, jie gal čia Kaunui ypatingos reikšmės e, ir, ir įspūdžio neišdildomo nepadarė, bet kauniečius pykdė taip, kad birželį prasidėjus karui, kai Kaune kilo sukilimas, tai čia tų sovietų gynėjų ar melėtojų faktiškai, faktiškai nelieka. Vokiečiai sutinkami su gelėm, Na, taip, čia tas sutikimas su gėlėm. Mano tėvas sugebėjo sutikti ir raudonąją armiją 40 birželio 15 su gėlėm ir vokiečius 24 ar kada jie ten birželio po metų Kaune pasirodė irgi su gėlėm sutiko. Kai klausiau, na, tėvai kiek ten tų metų buvo, 6-7, tai klausiau, kodėl čia jūs taip su gėlėm sutikinėjot, sakė, ką, viskas čia aišku, Jeigu žygiuoja kokie okupantai, jeigu juos sutinki su gėlėm, tai mažiau šansų, kad tave sušaudys vietoj. Manau, šimtas Makiavelio pasiekėjo, išmintingiau nebūtų pasakę.